Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i, a més, rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Pelut s'escolta a 21 emissores i és el programa de l'ESPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Peluts. Obrim el programa fent una crida urgent per un animal abandonat, per un gos en cano, que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. una nova tendència en l'abandonament que precisament no ens omple de felicitat. Us parlarem del nombre d'animals exòtics als quals ha de donar cabuda la protectora d'animals de Mataró. Música a la segona part del programa, el nostre veterinari ens donarà consells perquè les nostres mascotes facin front als focs d'artifici de la Rebella de Sant Joan. I tancarem el programa presentant-vos el llibre El beso del gato d'Àfrica Rollo. Comencem! Música obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients doncs, l'animal encano, del qual us parlarem ara mateix. Per això connectem amb el refugi de Calpiler, és el refugi que es troba a prop de la carretera de la Nacional 2, que hi ha a Mataró. Allà tenim a l'Eva preparada doncs, per parlar-nos d'aquest gosset encano. Benvinguda, Eva. Maria, què tal, com va? Molt bé, doncs aquí començant el programa i com sempre comencem amb les adopcions, bueno, amb les adopcions, nosaltres hi diem adopcions, però clar, no estan adoptats, eh? Futures, <laughs> futures, futures adopcions, adopcions, a veure si tenim sort. Exacte. I llavors doncs eh, volem parlar d'en de, de, i, i bé, jo estem aquí ara molt atents perquè ens expliquis uh, com, és, com és aquest gosset i quines característiques té. Estupendo. Doncs bueno, el Cano fa, fa poquet, entre cometes, que està al refugi de, de Calpiler, va vindre al desembre de l'any passat, però bueno, per, la, per la manera que va vindre és un cos molt especial, mm. tothom li tenim mira, molt de carinyo, s'ha fet aquí al refugi molt, molt ràpidament, i bueno, és un gos que només té dos anys, és molt jove, eh, molt carinyós, li encanten els nens, la família, etc. L'únic problema que té que va, va aparèixer al refugi amb una dificultat de mobilitat a les pates traseres. Mm, no o sigui, que no, no pot caminar molt bé? O... No camina molt bé, té dificultats, però el tio corre, juga... És un cadell de dos anys. Uh -huh. O mhm. sigui, eh, ell té, té mentalitat la de cadellet, no? Exacte, uh mhm. -huh. exacte. Pot caminar, pot córrer, no pot fer exercicis excessius, evidentment, però pot portar una vida totalment normal. Eva, eh, nosaltres tenim aquí eh, avui, bueno, com cada setmana, en Marcelo, que és el cap sanitari de l'ESPAM, el veterinari, i, i potser ell eh, ens podria comentar alguna cosa més d'aquesta dificultat a l'hora de moure's per les potes de darrere. Doncs perfecte. et sembla? Li donem la benvinguda. Marcelo, hola. Hola, hola què, tal? què tal? Bona tarda. Bona tarda. Vinga, doncs explica'ns, explica'ns a veure. Bona, Cuando el Cano llegó al refugio eh, en el mes de diciembre, como dijo Eva, eh, bueno, tenía un problema para caminar. Entonces, después de hacer las, radiografías y la valoración, eh, llegamos al diagnóstico que tenía un problema de nacimiento, una malformación de nacimiento. ¿Pero que qué te las botas capandarrera o capandarrera? Bueno, tenía, tiene un, un, problema de, alineación y falta de congruencia en las articulaciones. Entonces, hacía que las dos caderas estuvieran fuera de lugar y mm. por lo tanto las dos rodillas, las rótulas, que es el cap, este que tenemos aquí, la, la tapa, estuviera fuera de su sitio. Entonces era un perro que tenía mucho dolor, mucho dolor para moverse. Entonces sabíamos que era una cirugía muy complicada, pero había que hacer algo con este perro, no lo podíamos dejar tal cual. Entonces eh, una opción era eh, eutanasiar el perro, que preliminar el dolor. Tú puedes arribar a plantejar un animal pateix no? Por supuesto, no puedes permitir que un animal tenga dolor. Si tiene calidad de vida, bien, pero este animal tal y como estaba no, tenía calidad de vida en ese momento. Entonces sabía que nos, mm, nos poníamos en una cirugía muy compleja porque había que en una misma cirugía eh, intervenir cuatro articulaciones, las dos caderas y las dos rodillas. Caram, Pero bueno, eh, lo, hicimos, eh, no quedó tan bien como nos hubiese gustado que hubiera quedado, pero eh, le hemos eliminado el dolor. Tal así como comenta Eva, que el perro va, viene. Hasta con ahora, para que no te mal, ¿no? No tiene dolor, está o sea, no tiene dolor en las articulaciones. está Lo que pasa es que eh, la, falta de alineación y estos problemas ya se han, eh, se han formado durante el desarrollo del mm. perro mm. y esto es muy difícil corregirlo cuando ya está formado. Y a qué ah, problemas son de nacimiento, O sí, sigui, Son de ¿eh? nacimiento. Este perro en un medio natural, en, su suponte, ah, si mm. fuera un perro salvaje en la selva, eh, hubiese muerto, porque no podría escapar de sus presas o no podría correr tan rápido para, para, manjar, para, comer. Entonces, claro, eh, claro. y es un perro que con el tiempo, si no lo hubiéramos operado, eh, hubiese quedado totalmente inválido de las patas traseras de tanto dolor que tendría. Caram, Eva, ah, imagino que amb aquesta situació, no, aquest context que té en Cano, ah, resulta senzill doncs, que es estimar, no? Exacte, el veus tan necessitat i amb, amb tant perdonar, que és el que jo volia només afegir, que bueno, és un gos que avui, o sigui, avui per avui no necessita res més que estima, pot fer la vida totalment normal, com un gos que estigui bé de cames, etc. Mm. I a més a més li encanta la gent, li encanten els nens, o sigui, té passió pels nens, i bueno, només necessita un, bueno, un espai on no resbali massa i on pugui, on pugui estar lliure, potser, on pugui fer de cadell. Que potser, és estaria, que, que... És. <clears throat> clar, potser estaria bé, Eva, no sé, eh, corregeix-me, que l'adoptant futur, la, no, la família que, se, doncs, que es decideixi per adoptar-lo, que no tingui potser escales en el pis, no? L'ideal sí, seria que fos un baixos o Exacte, no, que anés baixos. del carrer directe a casa, que no hagués de pujar Exacte. i baixar escales, no? O que Exacte, hi hagués un ascensor. Com no? Sí, sí, totalment. Com a mínim que tingui una miqueta de pati on, on ell pugui eh, córrer i fer exercici en un, en un terreny eh, dur, que no, sigui, que no, no rellisqui. Mm. Però per tot el més no, no estaria tan bé en un espai obert sense, sense tenir contacte perquè és un gos que ho necessita. O sigui, Què vols dir que no, el deixem al, que no el deixem al jardí, Exacte. allà tancat, oi? No, no és un gos per vigilar ni és un gos que, que passi de la gent, és un gos que necessita i que té moltíssim per donar. Molt bé, va. De I... més a més, bueno, fem teràpia amb ell. Això ho... Què vols dir que feu teràpia? Que és un d'aquests doncs... animals que ajuda a persones discapacitades, vols dir? Exacte, mm, exacte. Mm -hmm. per tant, ha de ser molt, molt dòcil, eh, ja, ja de per si. Molt, de veritat que sí. Mm. sí, e, sí, sí. Eva, i, eh, suposo ja per acabar que aquest animal, eh, amb aquesta doncs, formació i aquesta operació posterior que li han fet, entra dins de la campanya dels que ningú vol. Exacte. Vale, ens, doncs recor ens recordes... Sí, doncs la, la campanya dels que ningú vol són aquells gossos que passen de 7 anys o que tenen alguna malaltia crònica o que mm, són més desfavorits físicament i l'adopció és més, bueno, és més, és més difícil d'adoptar-los, la gent li costa més. Mm. Llavors, eh, donem una miqueta d'ajut i una, una oportunitat i els adoptem gratuïtament, mm -hmm. ens fem càrrec nosaltres de l'adopció, els, bueno, els donem també xipats, vacunats, evidentment, desparasitats i esterilitzats, i si té alguna enfermedad crònica, doncs nosaltres ens fem càrrec d'aquella enfermedad de per vida. Molt bé, molt bé. O sigui que si encara no necessités doncs, eh, medicaments per si algun dia té un dolor per aquestes Exacte. articulacions, la protectora es faria càrrec doncs, d'aquestes doncs, Totalment. Uh, d'aquests medicaments. Molt bé. Sí. Doncs moltes gràcies, Eva. A vosaltres. Vinga, adéu, que vagi adéu, bé. Adéu. Gràcies, adéu. Doncs nosaltres continuem aquí en Peluts. Déu-n'hi-do la història d'en de, Cano, no, Marcelo? Sí, realmente fue fue una decisión muy difícil porque sabíamos que era una cirugía dolorosa, complicada, pero bueno, recuerdo bien este perro luego de, operarlo, se llevó a una casa de acogida, de una hmm. mujer que siempre nos ayuda, bueno, de Calonja y bueno, que por su casa pasan muchos perros permanentemente, pero me acuerdo que ella nos comentó, ¿no? Que, que el cano había sido algo especial, a ella le costaba mucho, inclusive le decimos, ya lo puedes traer, no, ah, le gustaba turnarlo a la no, una semana más, <laughs> dos, no pasa nada, porque se había portado muy bien y bueno, gracias a ella también nos ha ayudado mucho a, a que Cano se recuperara. que estas figuras son importantes también, las casas de acogida. ¿eh? Porque no solamente bueno, necesitan cuidados eh, bueno, médicos, todo, pero el cariño dentro de la recuperación de un animal es, bueno, es, es vital. ¿no? El factor psicológico, no sé si le podríamos decir psicológico. un no, Yo el factor afectivo hmm. o la parte de, de, cariño, ¿no? Hmm. La parte está de un poco de amor que hay que darle a los perros eh, es imprescindible, es imprescindible. es fundamental. No cal, mm. no, no, no basta con que el deixeu allà y le doneu no, els siempre lo vemos con, con los perros abandonados que vienen, por ejemplo, los perros mayores, cuando se dan en adopción, que a lo mejor en el refugio tienen sus días contados, es como que una vez que son adoptados, y si tienen una casa, por supuesto que los cuidan y les dan amor, es como que reviven. A lo mejor un perro que dice, bueno, este perro puede vivir uno o dos años, a lo mejor vive cuatro o cinco. Clar, és clar, com clar. que rejuvenecen los, los, los abuelos. Aprofiten, no? Sí, sí, Aprofiten sí. aquesta oportunitat Muchísimo. que els ha donat, aquesta segona Muchísimo. oportunitat que els ha donat la vida. Doncs, Marcelo, nosaltres continuem amb el programa, continuem també amb la Sílvia Serra, acompanyats amb ella com cada setmana. Ella és la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, de l'ESPAM. Sílvia, benvinguda. Hola. Molt bé, doncs, Sílvia, amb tu continuem. Uh, hem parlat del Cano i amb en Marcelo doncs, hem après una mica la història de, d'aquest gosset i, i, i com tractar-lo. Esperem mm. que els nostres oients el puguin adoptar. I nosaltres continuem parlant doncs, de, de refugis i parlant doncs, d'altres doncs, coses que ara, que ara tractarem. Abans, per això de tractar-les, a mi m'agradaria saber com ha anat la setmana per la protectora. Bé, sabeu que la setmana passada no vaig ser al darrer No vas programa. poder venir, és cert. Uh, mm -hmm. Podria, si voleu, us, bueno, us escoltava. Eh? Ens escoltaves, eh? Fidel oient, la mm, Sílvia. Mm, quan un problema no a la boca, no podia parlar, per això no vaig poder <laughs> venir. estàs, estàs bé ara, sí, eh? Sí, per sí, això? Sí, sí, Molt bé, perfecte. Ja estic en forma. <laughs> Aleshores, mira, us faré una breu relació de les dues últimes setmanes. Molt bé. Um, uh, hi han hagut forces adopcions. Fantàstic, hi ha hagut forces adopcions. Això sí. són bones notícies de cadells, d'adults... Uh, hi ha hagut forces adopcions de cadells. Perfecte. I mm, destacar, destacar com, com a gos així especial hi hauria el pelut de Calpiler, uh -huh. que era un gos de la campanya Els que ningú vol, Um, fèiem servir aquest gos també per teràpies, era un gran gos, uh mhm. -huh. i, i bé, uh, finalment ha estat adoptat. Ha trobat aquesta família, uh eh? -huh. eh? Fantàstic. A Sant Boi vam donar el Pinky, que era un yorkie també així ballet, amb llismània, també fumodet, uh mhm. -huh. I, i bé, en el CAC, doncs destacar, destacar tampoc com podríem... Hi ha hagut adopcions. Hi ha hagut adopcions. Sí. Bueno, això de és important. De, això de, gats, de gats també, també. Sí. fantàstic. Deixeu-me que us digui que engegarem a partir d'aquesta setmana una campanya per, per, perquè la gent adopti els gats de, que se'ns estan fent grans. Ja comencem a tenir eh, cadells que no s'han adoptat i que comencen ja a fer-se grans. Sí, que ja, ja no tenen aquesta mida tan bufona, ah, segueixen no. sent bufons però han crescut sí, una miqueta. Ja eh? són de 3-4 mesos, és una mida que per entrar-los a la gatera general és molt perillós perquè poden emmalaltir i morir-se. Se'ns estan acumulant molts gats negres, hi ha molts gats negres. Molts gats negres. Sí, la gent Això no... per alguna raó en especial? Mm, no ho sé. <laughs> preguntals i la gent que adopten, no sé. Ja, no, potser no, no <laughs> supersticions. Bueno, pero también supongo que han, entrado muchos gatos negros este año. Sí, però, però si igual... haguessin sigut tots claro. aquests de color ros, no n'hi hauria cap. Exacte. O sigui, hi ha un gat que té més... més sí, els rossets, el negre, els blancs, Els gossos negres imagino. tampoc surt. D'això n'hem parlat ja a vegades. Mm. Aleshores, què passa? Com que tenim els gatets d'un mes i mig o dos als mateixos, a la mateixa habitació que aquests, la gent, clar, com agafa un gat ens agafa els petitons. Mm. Aleshores farem una campanya i l'adopció estarà una mica més econòmica que, que els gatets més menuts. Ai, pobrets, a veure, a veure si aquesta... <laughs> Sí. Fareu, donareu facilitats, oi? Tant de rebaja. Ho, hem, Bastant ho, hem, ho hem decidit avui. O sigui, ara el nostre Departament de Comunicació i bueno. Màrqueting farà una miqueta de campanya. S'ha de fer qualsevol cosa Però per tal així, que aquests ah, animalons... Però puc dir que l'adopció ha anat bé, aquesta, aquesta aquestes dues setmanes. Fantàstic, fantàstic. Ja lluny queden les setmanes que no funcionava el web i estàveu Ostres, sí, eh? una mica preocupats Ostres, perquè ser... havien baixat les adopcions. Sí, eh? sí, sí, ens va fantàstic. a agafar una miqueta de, de cangueli, no? Com sí, diem sí, sí, ja et veiem, ja et veiem, que pel que ens explicaves no venies gaire feliç cada dia. Ara no. bé, ja et veiem amb un somriure, doncs sí. així que fantàstic. Sílvia, avui eh, doncs, ja podem entrar en el tema. Volem parlar amb tu d'una tendència que esteu registrant darrerament eh, dins de la protectora, que és l'abandonament, però l'abandonament d'un altre tipus d'animal, dels, dels animals sí. exòtics. Uh, sí, a veure... Aquí, o dels animals... No, animals eh, que no són ni animal que entri dins de la fauna salvatge, protegida, ojo, protegida, perquè no tota la fauna salvatge està protegida, i la, la que està protegida té dret a, a ser acollit en uns centres de la Generalitat, de l'Estat, però la que no està protegida no té on anar. I després hi ha tot el tipus d'animal de granja, animal peridomèstic i l'exòtic. Uh mhm. -huh. Aleshores, existeixen centres d'acollida per animal de companyia, que és el gat, el gos i la fura. Existeixen centres d'acollida per animals de fauna salvatge protegida. Com ara? Mm, Dóna'ns un exemple. els xuriguers, els falcons, una àliga... Les tortugues podrien... Eh, la tortuga mediterrània ho és, uh -huh. els erissons en aquests moments ho són, els rapenats alguna, alguna tortuga d'aquestes... Tot el que és autòcton i que està en perill d'extinció de, mm. doncs, per, per, per la incidència humana doncs, de, dels mm. nostres mm. boscos del nostre medi ambient. Aleshores hi ha una sèrie d'animals, com pot ser la merla, el gaig, la garça, la gavina, eh, el pardal, eh, que el pots trobar ferit, és salvatge, però si tu truques a, a la Generalitat et diuen que ells d'aquests animals no se'n fan càrrec perquè no es fa una protegida. Aleshores et trobes que no saps què fer. Que no saps què fer. En això si sumes les gallines, els pollastres, a veure, a veure. les cabres... Anem, anem, anem per parts, sí. A veure, <laughs> jo veig aquí que tens, trobem... un, jo tens, tens un llistat és que m'ha fet gràcia, de, de, de les sí. últimes entrades que... De les entrades de, de, del 2010 fins ara. Sí, perquè l'any passat sí. no ho teníem, no ho teníem com un registrat. O sigui, quan ens portaven un animaló d'aquests, doncs, bueno, eh, el tenies, però no el consideràvem com, com animal del centre d'acollida, era com molt esporàdic. Però és que últimament... S'ha tornat menys esporàdic. S'ha tornat menys esporàdic i sobretot amb l'entrada a Sant Boi. Perquè Sobretot amb l'entrada de Sant Boi. Sant Boi, sí, Sant Boi, el Baix Llobregat a Llobregat és, és, és un riu importantíssim. Clar, en aquí al Maresme no tenim rius, però és que la, mm, la, o sigui, la periodicitat de recollides de, de gavines o de, de tot tipus d'ocells, ànecs, uh -huh. um, és, és freqüent. És freqüent. És freqüent. És doncs, freqüent. Vinga, doncs així expliquem, a veure aquest llistat, que ens fa gràcia, a veure, què heu, què heu, què heu entrat en Amb el, que portem d'any, jo conto des de l'1 de gener fins a, a dia d'avui. Ah, fins a dia d'avui. Uh, S'han recollit quatre tortugues, una d'aquestes era protegida, mhm. rarament, que i, i per aquí no n'hi ha, no sé, algú la devia recollir d'algun lloc i se la devia endur a casa, una serp, una serp comuna, uh, una perdiu, que uh -huh. trobes una perdiu, i, la, I primer, clar. que els cuidadors sàpiguen el que és una perdiu, perquè, Exacte. clar, ostres, un ocell rar, una ocell és una gallina petita, o, i, bueno, una perdiu, uh, ocells, ocells varis, ocells que no són protegits tampoc, fringílids, aquest tipus... Bueno, fringílids són protegits però... uns quants, però tipus pardalets o cosetes d'aquestes. Ah, set hams, hàmsters. Set hàmsters. D'aquests set, sis van venir junts, perquè una, una raça que són molt menuts, Capsa russos. Però... Mm, <laughs> Hamsters russos. Mm -hmm. I, I per què et van venir? Amb una capsa? O... Bueno, ve la gent i et diu que se'ls se ha trobat al costat del container amb gàbia i tot. Aleshores, no sé si tu has de creure o a vegades potser són d'ells. I... Però mm, sí que és uh, aquí el centre d'acollida de Mataró uh, ho puc testimoniar, que els deixen en els, al costat del contenidor, amb una caixa, amb una gàbia, o a vegades sueltos. Ara l'últim conill que el vam recollir la setmana passada, eh, estava al costat del contenidor. Un conill al costat d'un contenidor? Un conill d'aquests, un belier, un conill d'aquests eh, de, de, que es compren a les botigues. D'aquests amb les orelletes caigudes i amb molt mal estat. En quin, quin estat tenia? Molt mal estat, molt mal estat. Això el Marcelo t'ho pot dir sí, millor. Bueno, lo, lo que más no, no, nos llamó la atención era los, los eh, conejos tienen una característica que los incisivos, los dientes, crecen permanentemente, no, no paran nunca de crecer. Uh ah. -huh. Eh, y esto Las es, dents de davant. Sí, los dientes de arriba y de abajo. Uh -huh. Esto es porque por, bueno, por la característica de comer son roedores, ¿no? Van siempre, utilizan los dientes para, comer, para desgastar la hierba, entonces se van gastando permanentemente. Entonces, si no le das de comer algo o algo para roer que pueda desgastar sus dientes, los dientes crecen, crecen y este conejo tenía los dientes eh, como si fuera un círculo hmm. clavados en el paladar. Los de arriba clavados los de arriba y los de abajo. Entonces, claro, el conejo estaba tan delgado que no, no podía... Porque él no podía manjar. No podía comer, porque imagínate que quieres eh, morder y te clavas tus propios dientes. Claro. ¿Y qué ha pasado con aquest conill? Nada, le cortamos los dientes y ya. Y luego tallar los dientes. Sí, sí, ahí se puede... Claro, aquí hay, se pueden, hay diferentes técnicas. Se puede hacer con una sierra eléctrica, una sierra esta de... Uy, Mara. Bueno, una sierra de, eh, de estas de ferretería con una hoja especial, un poco más delicado. Se puede hacer con, una, con unas tijeras fuertes. Hay diferentes formas de hacerlo. Lo ideal sería anestesiar a este conejo, pero este conejo, si no, si lleva varios días en ayuna, es muy riesgoso. Mm. Entonces, nada, lo, lo, hicimos muy rápido. Bueno, así, digamos, pim pam, venga, cortamos los dientes y ya está. ¿Y cómo com Bien, al, otro día estuvo con analgésicos por dos días y ya al segundo día empezó a comer sin problema. Ah, fantástico. ¿Eh? Está, Comiendo, está comiendo eh, heno y bueno, hay que recalcar esto, que los conejos, eh, la, la, mayoría de su, de su alimentación se debe basar en heno. y uh -huh. no en base de piensos y, y, concentrados que mucha gente a veces se, se, la gente se confunde. O sigui que d'alguna manera també us heu de començar a especialitzar Aquí en això, problema, Sílvia? El, eh, el, Perquè clar, si heu de començar per, a rebre per conills... Per exemple, a i... Sant Boi ens va entrar un poll, un ocell, un, un poll, i el primer que vam pensar és un colom, un, un, un poll, un colom i se'l va quedar doncs, una de les veterinàries que tenim, que, doncs, bueno, un colom, el criarem, i ja diu, resulta que és una gavina. Ostres! Ostres. I, esclar, hi fot unes picotassos <laughs> a la mata. O sigui que, eh, sort, en el, nostre, en, el, en el nostre centre tenim el Sergi, el Tròcoli, que és especialista en exòtics. I ell ens ajuda molt a l'hora de, per exemple, entre una tortuga... És, és, és, perquè n'hi ha 50.000 d'aquestes també estranyes. Ah, i vosaltres no, no heu de saber tot això? Mm, no esteu especialitzats? No, hi ha veterinaris especialitzats claro, en això. El que passa és que ha tanta mobilitat con les tortugues. Per exemple, la última tortuga que entró era una tortuga exòtica eh, una, de Estados Unidos, una tortuga norteamericana, pero no era la típica de California. Mm. A lo mejor era, no sé, de otro estado similar, però... Però quan va entrar la tortuga leprosa, semblava una tortuga Clar. de California. I diu, no, no, no, això és una leprosa, és, una, és un <laughs> tipus de... Claro. És una tortuga protegida. Molt bé. Llavors dius, no, tenim una leprosa, llavors venen els forestals i se te l'enduen. Però si dius, tinc una tortuga de Califòrnia, <laughs> diuen no. O si dius, tens una gavina... Una gavina, tampoc. tampoc. Ara, hi ha un tipus de gavina, que és la corsa, que està protegida. Aleshores, sí que val la pena quan, quan capturi alguna gavina que vinguin i, i detectin si és una, una argentada o és una corsa, no? Uh mm-hmm. -huh. L'argentada és la comuna, la que veiem per aquí. Uh, a veure, ara l'últim també que, hem, que ens han portat és un ànec, que estic preguntant on és vaig dir que el portessin a Mataró i no sé on. Sí, sí, sí, està, ja està en la part de, de, de, con su zafata de con agua. Els en... vaig dir, poseu-li una mica de piscina perquè tingui sí, sí, sí. aigua. Per Llegó esta mañana, vino volando de, de <laughs> va, va, va venir volant de Sant Boi. Bueno, ha vingut amb el mamador, sí. amb la furgoneta. I el teniu, i ja teniu un ànec, És un també. petitó d'aquests grocs, un, un, un, també d'aquests de granja, que quan es faci gran serà, suposo, de color blanc, no? I... Pff, Caram. tros d'ànec. I ara, bueno, ens hem d'espavilar <laughs> on col·loquem. Aleshores, um, sortosament, fa molt poquet que ha començat, sí, una protectora d'exòtics, i últimament ens està ajudant amb els conills, perquè és un dels animals que més prolifera en els centres d'acollida. Mm. La moda aquesta de comprar aquests animals, d'aquests sí, fa conills. que acabin amb centres d'acollida. Ah, doncs, per conèixer més d'aquesta realitat que s'està vivint d'abandonaments d'uns animals exòtics o periurbans, doncs, també doncs, avui hem volgut contactar, Sílvia, amb l'associació la, amb Fundació Protectora d'Animals Exòtics de Catalunya, a la És la que us comentava. És la, sí? és la Tere Rodríguez, la, Tere, la coneixes, oi? La Tere ha estat adoptant nostra, ha estat voluntària, és, és una animalista convençuda, i sé que ara últimament es dedica molt amb els... Té una feinada de por. Doncs si, deixem, conec, deixem si algú vol connectar amb ella a través del Facebook, bueno, veurà, quedarà parada la feinada de que la fa feina aquesta noia, i no sé com s'ho fa. Doncs vinga, a veure que ens mm. faci 5 cèntims del que està fent. Tere, benvinguda hola, què tal? Molt bé, mira, aquí ara descobrint aquesta nova tendència d'abandonar d'abandonar ja el que sigui, no? que se'ns posi per davant, gos, gat, conill, i... déu-n'hi-do. De todo, de todo. De todo, sí. Uh, Tere, um, vosaltres sou de l'Associació Protectora d'Animals Exòtics de Catalunya. Ens pots explicar una mica doncs, uh, si és que teniu instal·lacions o quina és la vostra feina? Bueno, a ver, nosotros no tenemos instalaciones, lo que hacemos es funcionar con, con casas de acogida. Lo que hacemos en el momento de la recogida de animales es ver qué casa de acogida tenemos disponible con experiencia según el animal que, que nos abandonen. No es lo mismo un conejito que, por ejemplo, un guacamayo. O sea, cuando abandonan un guacamayo... ¿Qué, la, ¿qué es un guacamayo? Un Pues un loro de gran porte. <laughs> muy bien. Estos loros azules y amarillos, rojos, que son bastante grandes, ruidosos, que se suelen abandonar precisamente por este tipo de problemas, por el tema de los ruidos, el tema de los espacios. Y entonces lo que hacemos es esto, buscar la casa de acogida ideal donde este animal pueda gritar y, <laughs> donde pueda ser tratado con dignidad hasta que aparezca un adoptante apropiado para él. Em comentaba la Silvia que darrerament a eh, la PAEC hasta doncs, colaboran també amb SPAM, no?, Porque estas cosas a nivell d'assessorament. Sí, a nivell asesoramiento y a nivel pues, recogida de, animales exóticos. <laughs> Mm, en quin, en quin aspecte estàs assessorant o esteu col·laborant? Per exemple, amb el tema d'aquest conill eh, que explicava la Sílvia, mm, estaves al corrent del cas o quina va ser l'última col·laboració que vau tenir amb l'SPAM? La última colaboración ha sido con la recogida de dos conejitos Belier, un, bueno, un toy holandés y un Belier. Estos conejitos pues estaban en la basura, y han pasado por la spam, se han vacunado, se han esterilizado y se han chipado en la spam y nosotros lo que hemos hecho es la recogida, la socialización de estos conejos que venían un poquito asustados seguramente por la vida anterior que han tenido y lo que hemos hecho es la posterior puesta en adopción con la cartera d'adoptantes que tenemos. Però com, com és, Tere, que la gent agafa conills i, i no sé quin altres tipus d'animals, mm, lloros, doncs com, com animals de companyia? Què és el que està passant aquí? lo que está pasando es que la gente cree que es muy cómodo tener un animal exótico porque lo, lo imaginan y lo, lo ubican dentro de una jaula, de un terrario o de un acuario y se olvidan de que, bueno, que este no es la, el hábitat de este animal. ¿Las cubayas también podrían ser animales eh, que se que Sí, sí, de También. hecho nosotros hemos recogido cobayas en la basura dentro de la basura. Bien. Abrir el contenedor y salir la cobaya pues espantadísima hacia nuestras manos pidiendo auxilio, vamos. Mare meva. Mare meva. Llavors, que, es, perdona, que, que t'estava interrompint. Llavors, eh, per què la gent està abandonant? Perquè es pensen que és molt còmode i molt senzill tenir un animal dins d'una gàbia, però la realitat ho desmenteix, no? No és tan fàcil. Totalmente, no es nada fácil. Hay, bueno, casi todos los animales exóticos tienen su complejidad, precisamente porque son exóticos y los hemos desubicado de su hábitat. Nosotros tenemos que emular el hábitat de este animal dentro de nuestras posibilidades. No podemos olvidar que una jaula jamás será un sitio lo suficientemente espacioso pues para ningún tipo de animal exótico. Y lo que nos encontramos es pues que la gente ve un conejo pequeño, y dicen, vale, conejo pequeño, jaula pequeña, y no lo saco de la jaula. No lo llevo al veterinario, no lo atiendo y el conejo acaba siendo agresivo estando enfermo. No estamos informados lo suficientemente de las enfermedades que pueden tener y el final es el abandono. L'abandonament o, sí, o potser la fins i no? Portar-lo... No, abandono o la reventa. Mm, normalmente, a ver, los exóticos van desde 3 euros que pueden valer hasta los 6.000 euros. Um, yeah. Hay una gama súper variada de, de, valor económico, entonces te encuentras que los más caros acaban revendidos en Internet al mejor postor i los más baratos pues abandonados mm, con mucha facilitat. Clar, Tere, però el que estàvem parlant amb la Sílvia és que el que no pot fer una protectora d'animals com és l'espam, que ja amb prou feines doncs, tira endavant el que és doncs, 600 eh, animals, abandonats, a començar a recollir a, eh, perquè la gent doncs, eh, així ho decideix, doncs, a, eh, el que comentava la Sílvia, doncs, que si que si cabres una, alguna vegada... Sí, però Dunia, cabres... aquí també hi entra la participació i la involucració de l'administració. O sigui, hi ha un buit legal doncs, que la Generalitat li passa a l'Ajuntament doncs, el, el, el marrón, no? de dir, ah, mm, si no es fa una salvatge, ets tu qui t'has d'encarregar. Aleshores, l'Ajuntament pot tenir un centre d'acollida i diu, ah, tot el que són animals, cap a vosaltres. Imagina que ara ens trobem un ruc ah, pel mig de la ciutat, que, com poses un ruc? O el dia que em va entrar la cabra, quan vaig a posar una cabra enmig d'una gossera, <laughs> amb, amb, amb 300 gossos, l'estrès que pateix, no tenim unes instal·lacions per a aquests animals. Home, clar, Evidentment, que... el futur suposo que passarà per centres d'acollida d'animals integrals i protectores com, com les de la Tere hauran d'assessorar com cuidar aquests animals, que a més a més no tenen res a veure amb el gat sí, ni el però, gos. Però clar, Sílvia, un, un centre integral què? Que estigui preparat per rebre aus, però imagino que un ànec no és el mateix que una gavina. No, però hauran d'haver-hi... Mentre no es permetin la venda i el, el comerç d'animals d'aquest tipus, han de contemplar que hi han d'haver-hi centres d'acollida per quan es troben abandonats o, o s'han escapat o perduts. El que no poden pretendre és que els centres d'acollida d'animals de companyia se'n facin càrrec Uh mm-hmm. -huh. Mm, aleshores, eh, o aturen aquesta, aquest comerç, que està donant molts i molts diners, i per això no l'aturen. Vull dir, és, és, és, un, és, és sí, una però, transacció econòmica. Però a vegades aquests diners també eh, són en negre, no? Vull dir, bueno, és, un mercat, ha, és un mercat bastant total, paral·lel. Sí, la Tere ho deu saber més, més que nosaltres. Uh mm-hmm. -huh. I després hi ha un tema, que és com, Tere, el problema de, la, de les cotorres, que sé que ara has fet un rescat de, de no sé quants pollets. Sí, a veure, de explica, 30 explica. explica. Té la marinera, eh? Sí, el problema es que la administración, como no los contempla como animales de compañía, pues no hay ni subvenciones, ni hay proyecto. Bueno, hay un proyecto de un refugio de fauna exótica y está aprobado, pero bueno, como todo, las cosas de Palacio van despacio y, y está todavía por hacer. ¿Y quién es és aquesta feina que has estat fent amb unes cotorres, diu la Sílvia? Pues hemos recogido un nido que ha tirado parques y jardines al suelo. En el Ayuntamiento de San Cugat hemos recogido pues casi todos los pollitos que han sobrevivido, que son 30, y ahora entre los voluntarios pues les estamos dando papilla y cuando se independicen y coman solitos, pues los pondremos en adopción, por supuesto. Claro, porque aquests animals ya no pueden tornarse libras. Una pregunta, no, No, para nada, no, se pueden liberar porque son exóticas y son invasora. No, no se puede invadir el medio natural por muy, por muy libres que las veamos, no podemos, no están en su país. Hola Tere. Hola, Tere. Hola. ¿Qué, tal? Soy pues Marcelo. Mira, te quiero hacer una consulta. Es una cotorra, esto lo, han sacado de, San Cugat, ¿no es cierto? Sí. Porque, em, curiosamente, bueno, el fin de semana estuve en San Cugat y vi en, una, en un parque que había un árbol, un montón de estas cotorras verdes y si yo no me equivoco, me parece que deben ser o sudamericanas, o eh, porque en mi país, en Argentina, está lleno de estas cotorras, bueno, son fauna local. Son argentinas, son argentinas. Y digo, esto yo lo veía, lo ah, veo. Ah, me sonaba. Me sonaba, <laughs> porque, eh, bueno, vamos, que en, Argentina es una plaga esto, ¿no? Y qué I què vols dir? Que a cotorras? a Entonces, ¿qué hacen aquí? Claro, ¿qué fan aquí Y, a més... que el plan de acción que hay aquí en Cataluña es el exterminio, al menos por el momento. Nosotros estamos pidiendo la recogida ética y puesta en adopción, o sea, volverlas a un cautiverio de forma ética. Y todo esto pues todavía está en vías de... de ¿Y cómo, sabes cómo vinieron a parar aquí? Pues a ver, unos dicen que fue porque se les escaparon a, cuando se podían importar los loros desde Sudamérica y otros continentes, que la gente los compraba y luego se les escapaban. Y mm. luego hay otra leyenda que dice que se rompió un, contenedor en el puerto y que se escaparon todas volando del puerto ...y bueno, como es el único pero Pero claro, ahora también están para Barcelona, Tere, no? Están ya bastante expandidas. ...y aquí en sí, bueno, aquí tenemos con las cotorras argentinas y, por ejemplo, la comunidad valenciana tiene un problema con las cotorras Kramer, que también es otro tipo de cotorrita que es de la India, y bueno, que se han adaptado muy bien al medio. El caso de la cotorra argentina es porque se fabrica su propio nido, es el único loro capaz de fabricar su nido, entonces en cualquier sitio donde haya dos palos puestos en horizontal fabricarán mm. nido en Argentina es un problema eh, para, para, para, todo, para otras para otras aves y para las cosechas. pero bueno, igualmente igualmente son un CITES 2, o sea que no están en cierto modo por el convenio de Washington están protegidas. Ah, están relativamente claras, sí, sí, sí. Entonces, Tere, muchas gracias. a ah, mm, recorda'ns, si us plau, bueno, digue'ns la teva el teu, la teva pàgina web perquè les persones que estiguin interesadas en conèixer més la vostra feina ho tinguin més, més fàcil <laughs> a l'hora de trobar-vos. Sí, mira, es www apaecatalunya.com Apaec, eh? Apaec, acabat amb C de Catalunya.com Apaec Catalunya, eh, dius? Apaec, sense C, sense, C, ah, Tere. Apaec Catalunya. Apaec. I Catalunya apaec, com l'escriviu? En català, amb Y? En català, en, ca en català, sí. Molt bé, perfecte. <laughs> doncs moltes gràcies, Tere. A veure si, si eh, més sovint podem parlar amb tu. Esperem que no sigui perquè l'espam recull molts d'aquests animals, mm sinó perquè per donar a conèixer les vostres activitats. Nosaltres seguim comptant amb la teva ajuda, eh, Tere? Moltes gràcies. Claro que sí a vosotros por contar con nosotros. <laughs> Adeu, adeu, Tere. Venga, un besito. Igualment. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Fa una feinada, cotorres. ja era hora que sortís algun grup de, de gent que es dediqués a aquests animals, perquè és que no sabies què fer-ne. A més, tampoc hi entens massa. Estaven perduts en una mena... I ara veurem doncs, aquest últim conill que vam entrar, no sé, jo el veig, jo el veig bastant delicat, aquest conill, no sé si mm. elles... Bueno, està empezando a comer, tiene hongos, está, o sea, llegó un moment a una situació caòtica, mm. crítica en su, su estado general, mm, mm. pero bueno, ahora lo que necesitaría es una casa de acogida vida y temps para recuperar-se. A la Tera la de venir a buscar aquest cap de setmana. Molt bé, perquè mm. ella se'n farà encàrrec durant sí, sí, uns dies. Sí. Doncs nosaltres fem una petita pausa i després continuem parlant amb, amb en Marcelo, amb tu, Sílvia, i amb l'Àfrica. Vinga, fins ara. Hola, sóc el José Corbacho i m'encanten els animals. El que passa és que molts viuen sense conèixer el que és una llar de debò. Per això t'animo a que ajudis els gossos i gats de la protectora d'animals de Mataró, perquè si els apadrines només amb 10 euros al mes, faràs que tinguin una vida millor. Ajudar-los és fàcil. Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 902 908 043 902 908 043 o bé contacta amb nosaltres a través del web www.protectoramataró.org www.protectoramataró.org Ajudar-los és fàcil. l'espai veterinari. Nosaltres continuem amb peluts, eh, amb en Marcelo, amb la Sílvia, i avui volem parlar, s'apropa ja, és imminent l'arribada de la rebetlla de Sant Joan, està aquí ja, la, a la volta de cantonada, i les nostres mascotes, els gossos i els gats, doncs ho passen francament malament. Eh? Si fos per ells, aquesta festa per molts doncs, no existiria si els hi haguéssim de demanar per fer front doncs, a aquesta rebetlla, doncs, per calmar els nostres animals, perquè ho passin el millor possible. Avui en Marcelo ens donarà uns quants consells doncs, per, eh, que els puguem aplicar en aquest dia de la rebetlla. Marcelo, els petards en general, els focs d'artifici, no agraden. Per què no agraden? Bueno, eh, primero porque los perros, los gatos no saben, no saben qué, qué, qué, qué pasa, no saben que está San Juan cerca, no entienden la causa. Entonces está este factor incertidumbre, sorpresa, y además que hay animales que ya están como hipersensibilizados a, a esto. Hay animales que, que, que, que no, no, no, no les importa en lo más mínimo. ¿Y de qué depende que uns estiguin, diguéssim, més preparats per rebre de, aquests... Depende de las características propias de, cada animal, de sus experiencias vividas, de, sobre todo de, bueno, del periodo eh, de sensibilización, el periodo de impregnación cuando son cachorros, de que hayan, eh, de, de, sus experiencias vividas, que es lo que va a formar que el animal tenga tenga o no esta sensibilidad especial hacia los petardos. Porque es una po, no es una po a surolls, al cambiar Exactamente, porque tenemos que pensar que el oído de los perros generalmente podemos decir casi hasta 50, 60 veces más agudo que nuestro oído. ¿Cuántas veces nosotros estamos en casa y vemos que el perro levanta las orejas y sale para algún sitio y nosotros qué le pasa? Y al minuto o a los 15 segundos mm, tocan la puerta o viene un coche. Entonces, bueno, esto en primera instancia, lo que para nosotros es un estruendo fuerte, para el perro es increíblemente, mm, tremendamente muy, fuerte. Muy amplificado. Pues. Sí, mm. muy, muy amplificado. Primero esto. Segundo, la incertidumbre, lo que te comentaba, que no, no saben por qué, no, no, no, no, es que eh, ellos lo pueden asociar a, con nada, no, no, no la, forma de asociarlo con nada. Entonces... Fins i todo es una manera que ellos es posin alerta, no? Porque es como ja, que s'ha de protegir per, si Claro, entonces en esta época, además que no es solamente el, el, día de San Juan, ¿no? Unos días previos y unos días posteriores esto es no parar. el día de San Juan creo que es un poco ya exagerado, bueno, eh, sobre esas cuatro o cinco horas que, que hay petardos, pero antes y después es un, es un momento muy complicado para nuestros animales. Muy complicado. Bueno, siempre, siempre creo que mi consejo es, es el mismo. Al cabo de los años que hablamos, repetimos el tema, hmm. es que en esta época si alguien tiene un animal que, que, que tiene una sensibilidad especial y que tiene eh, no sé, mucho miedo que se vaya a un parque natural. Sigue sigui, al seu animal y se'n Exactamente. Exactament. O sigui, que de les rebetles. Però si tens ganas de passar-ho a la rebetlla? Bueno, si tienes ganas de, estar, tienes que procurar que tu animal esté en un sitio donde no, no haya. ¿Se puede dar medicación? Sí, hay medicaciones para... Sí, ¿no? La pastilleta que está famosa, Lo que ¿eh? pasa es que esta pastillita es un poco, ha quedado obsoleta porque lo que provoca no es una desconexión, provoca a lo mejor que el animal esté como relajado, ¿eh? mm, así a nivel muscular. Sí, tú veus que está como relaxado sí, pero su sistema nervioso no está relajado, está, está conectado con el medio y, y, y sigue sintiendo las, los ruidos. Entonces hay hay diferentes medicaciones que pueden funcionar. Que esto creo que es nuestro veterinario el que nos tiene que asesorar. Sí, mai agafarem un medicamento nostre y li donarem doncs, mig o le donarem mig... Eh, eh, por eso tenemos que ir a nuestro veterinario. Algunos perros inclusive le ponen algún tipo de inyección para que desconecten más o menos, de acuerdo a la duración, de acuerdo a la raza. Hay razas que son más susceptibles a algunos medicamentos. Hay que ir con mucho cuidado. Mi recomendación siempre es irnos fuera con nuestro animal. Si no podemos, Mm, ir a nuestros veterinarios con tiempo i no la noche esa a les 7 de la tarda, ai, urgente, no. Mm -hmm. Que això és el que fa molta gent, sí, ¿no? Esperar sí, sí, l'últim moment. Es que es increíble com la venta de, de estos productos augmenta la, la setmana prèvia, no? I, I no hi ha manera, doncs, d'educar el nostre gos a que no tingui tanta por? Sí, aquest, sí, aquest, se podria fer una teràpia, de, seria desensibilització, pero esto nos llevaría por lo menos unos cuatro meses, tres, cuatro meses, mm. porque tenemos que tener en cuenta que si estamos haciendo una terapia de desensibilización, en ningún momento podemos presentar el estímulo de manera eh, tan eh, aguda como sería esto, ¿no? Si el animal, por ejemplo, le tiene miedo a los truenos, que es otro ruido fuerte, entonces eh, son mucho más suaves que un día de San Juan, que ahí en un día se presentan todos los estímulos de un año. Es como el sumum de los estímulos auditivos. Sí, sí, sí, sí, sí. a nivel de gats, eh, algún consejo, consell? Amb els gats també se'ls medica? L'hem de deixar que s'amaguin al seu cau, bueno, Los gatos se sienten generalmente más protegidos eh, en, su, en su hábitat. Generalmente se quedan encerrados y se pueden resguardar en, en su, sería su como si fuera su cueva o su, su sitio donde puedan resguardarse ahí, se sienten, si se sienten protegidos es suficiente. El problema es cuando están en un sitio que no saben dónde están, que es un sitio nuevo. Por eso, por ejemplo, si nos vamos, yo recomendaría a algún gato dejarlo, dejarlo en casa, dejarlo pero todo ¿eh? tot eh, no? también que allí el menys eh, soroll yo No que un sitio común de la mayoría de perros cuando por San Juan es atrás del váter para eh, ejemplo, o sota allí no?, también. Exactamente, o adentro de, la bañera o algo, porque es un ah. sitio cerrado, es un sitio que hay como más protección, no mm. generalmente no tienen grandes ventanas. Y si s'amaguen, els hem d'intentar treure? No, obligarlos no, no Porque, no porque vamos a estar eh, un poco presionándolos, es, es, una presión demasiado fuerte. Hay que, de mm, lo que podemos hacer es acercarnos, dejarlos con calma y, tratar de aislarlos. No podemos hacer nada en este momento. Solamente mantenernos aislados y ayudarlos en ese momento. Pero Intenta calmarlos una mica. Y lo que hay que hacer, si nuestro animal tiene mucho miedo y lo pasa muy mal, eh, quizás ya a partir del mes de agosto en adelante, ponernos a trabajar una terapia de sensibilización que nos llevará 3-4 meses de trabajo como mínimo. Pero así claro, el animal hace de tener más años claro, va a pasar tan el resto de días de San Juan. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marcelo. A veure si aquesta rebetlla, un altre dels punts que passen molt sovint amb aquesta rebetlla és que els gossos tenen tanta por que s'escapen. Sí. Si nosotros el dia 25 generalmente es un festival de mm. todos los nosaltres el 24 tenim oberta eh, els centres d'acollida sí? i normalment la feina que fem més que atendre a visitants <laughs> és recepcionar tots els animals que durant la nit o durant el dia es van, es van recollint. Es van recollint? La nit abans i és perquè I no, senzillament estan han espantats escapat, i s'han escapat. Sí, tenim moltes recollides, moltes, moltes. Imagina't. I entre, entre aquestes normalment pot haver-hi alguna, alguna fractura, algun atropellament, perquè clar, els gossos espantats eh, sí, fàcilment se'n van a la carretera. No clar, pensen. Ah. Clar. O sigui, que vagi molt en cura la gent. Sí, la gent, el consell des d'aquí seria primer, si volen, donar una pastilleta amb dies, eh, amb anticipació, que vagin al, al veterinari i sobretot que facin molta atenció a, a tenir controlat el seu gos, si pot ser deixar-lo tancat. Sobretot si tenen gossos així en jardins, que se'n refien de que mai salten la tanca, potser en un moment de desespero aconsegueixen saltar la tanca i marxen i no saben on van. Eh? Uh -huh, uh -huh. Molt bé, doncs uh, aquí queden, a veure si aquesta rebetlla la passem bé amb els nostres animals, esperem que sí, i nosaltres ja doncs, ens acomiadem de Marcelo i donem pas a l'última part del programa, que és l'entrevista. Música L'entrevista. Doncs per tancar el programa d'avui volem presentar-vos un llibre, un llibre animalista. Aquest llibre es diu El beso del gato, que ha escrit Àfrica Rollo. Tenim amb nosaltres l'autora i doncs, ella serà qui ens presentarà aquesta obra. Àfrica, benvinguda. Hola, què Com tal? Com estàs? Estàs bé? Bien, sí. Fantàstic. Eh, hem de dir, a més a més, que l'Àfrica Royo, a part d'escriure aquest llibre, és col·laboradora i, i voluntària des de fa molts anys de la protectora d'animals a Mataró, Àfrica. Sí, Quina sí. és la teva relació amb l'SPAM? Pues yo soy voluntaria ya hace al menos 10 años y bueno, y colaboro y me dedico más bien a los perros viejos. sí, sí. Sí, eh, Silvia, ahora le li diem nuestra al nostre tècnic que et deixi també uh, a ver si... 8 o 9? A ver, Silvia... Déjame hablar. Venga. <laughs> ¿Sí? ¿Casi? Sí, ya pots. Vale. 10 años no hace África que eres voluntaria, porque antes de que yo fuera voluntaria, tú ya estabas en los centros de acogida. Creo que es la primera persona que recuerdo <laughs> ayudando a los gatos, dando comida, dando latas. Y de esto, pues yo hace 12 años pues y pues tú hacías más, 15 seguro que hace que estàs ja con la protectora de Mataró o más. És que eh? passen els anys molt ràpids, Sílvia. <laughs> més Un que diu jo. 10 i pots, poden ser 20. Diu 8, 10, no. Sí, de arriba. Más, más, Tú África, que me, me acuerdo de ti, ¿eh? Madre Dios, si me recuerdo de Yo de ti. <laughs> Que el principios Se metía míos. por las jaulas a cortar uñas, no le daba miedo nada. La Silvia. Eh. Sí. <laughs> si le mordía, si no le mordía. Y lo hacía de escondidas. Sí, no me sí ja, ja, ja acuerdo. Sí, uh, eh, Àfrica, ara, després d'uns anys, amb tota aquesta experiència que has acumulado eh, ah, doncs a, cara, fent de voluntària a la, protectora y también imagino que a casa teva, tenint animals, animales has escrito un libro yo no sé si vaig en encaminada o el llibre ve per una altra raó. Explica'ns una mica d'on surt. A ver, la Quin Pues la verdad es que la idea surgió que quería ayudar económicamente. Pensaba que pienso ganar dinero vendiendo el libro <laughs> y he dicho que ayudaré o te la teva idea era Con parte de los beneficios quiero ayudar, sí, a los animales. Mi idea salió de ahí. Muy bien, muy bien. que una perra cuca estaba muy mal, era diabética, bueno, una historia que pienso ya conocemos, y a partir de ahí me dio que pensar, y bueno, pues quiero ganar dinero, ¿cómo? y como siempre me ha gustado escribir, se me ocurrió. Entonces, lo del beso del gato, pensé, bueno, ¿y qué escribo? Pues que más original que la historia de mis gatos, pero la explican ellos. O sea, Ah, has Sis. explicat des del punt de vista del gat. Sí, bajo su punto de vista, sí. Quants, quants gats són? Són els teus gats? Sí, ocho. Són ocho gatos gats. tengo. Sí. Déu-n'hi-do, tens molts gats. Todos recogidos, sí. Tots recollits de la <laughs> protectora. Sí. De la no, no, de la calle. Del carrer. De la, de la calle, carrer. sí. I, i explica'ns una mica, si pot ser, quin seria el resum d'aquest llibre? O sigui, què, què és el que aporten a, a, als gats? Quina és la visió? Pues, eh, en principio tiene un mensaje ellos, mm, a, través de ellos, yo lo he dicho, que antes de coger un animal, o sea, un perro, un gato, hay que tener en cuenta, porque claro, esto no, no es tan fácil. Por ejemplo, coger un cachorro, yo cogí un cachorro y ¿qué pasaba? Que cada dos horas quería comer. ¿Qué pasa? Que despertaba y yo me enfadaba y él me decía, pues lo pensado antes, <laughs> porque sabes que si yo estoy con mi madre, yo mamo cada vez que quiera, pero si estoy contigo, tú... Y esto te da que pensar, ¿no? De decir, pues es mm. verdad, si cojo un cachorro mm, y a través del libro, pues explico, o sea, cada uno lo recogí de una, en una circunstancia y, y entonces mm, también quiero dar a entender que yo he tenido muchos problemas para tener estos gatos. Bueno, si la gente lee el libro ya, <laughs> ya se enterará. Problemas, vols dir, a hora de poder tenir, a todos animales? Bueno, es que es una historia un poco larga. Yo estaba con una pareja, cogimos estos gatos, después la relación se rompió y él los quería llevar a la perrera y yo me negué. Entonces yo estoy manteniendo estos ocho gatos, estoy manteniendo un piso para que estos gatos vivan hasta que se mueran. Ya se me ha muerto uno. O sigui, tu tens, una, tu tens una devoció pels teus animals. Jo me levanto muy pronto para ir a cuidarlos. Ahora estoy medicando a dos que ah, están ah, muy malitos. no estan a casa teva? No, yo los tengo en otro piso. Ah, sí, es tens un sí, pis sí, és que està tota la història ahí englobada. Hay Molt que comprar bé. el llibre, tam, eh? Exacte, <laughs> exacte, no desvetllarem ara tota la història, eh? Home, i tant. No, no Però sembla, nada sembla más. interessant, déu nhi eh? Sembla més una història d'aquesta ja de novel·la, no de novel·la policíaca, eh? No, poli és para reir. <laughs> La és gente se lo va a passar bien, sí. sí. Esto también lo garantizo. Qui, la África? Pues mira, me lo han comprado muchas, casi todas voluntarias de Calpilé, que es el refugio, mi refugio, como si dijéramos, de toda la vida, y se lo están pasando muy bien. Aparte tengo una conocida, mi prima, que le mando un saludo si puedo, que ha leído el libro y se lo ha pasado muy bien, y nada, que que si estuviera aquí diría, es fantástico, está mal que yo lo diga, pero es que yo me lo pasé muy bien leyéndolo. porque además es original, ¿no? O ¿Y tú vas a pasar ahora de... no sé cómo se me ha ocurrido todo eso. A veces lo pienso y digo, ostras, que... porque mucha imaginación... Quants anys t'ha dut escriure'l? Cinco. Cinc anys. Hem de dir que és un, és un llibre bastant gran, eh? eh són... 948 pàgines. Déu-n'hi-do, déu nhi déu <laughs> Ocho històries. A, a, vuit històries, o sigui, està, està separat per històries, per sí. cada, cada gat té la seva sí. història. Y después cuando los junto, perquè primero los recogí uno vivía en un coche, otro vivía en un gimnasio, otro vivía con mi hermano y hasta que me planteé que no podía tener los gatos por ahí. Entonces cogí un piso, los metí, pero y después de que cogí esos cuatro metí otros tres. Entonces es divertido porque entre ellos hacen diálogos y entonces, claro, en los gatos son muy territoriales y cada vez que le metía un gato pues se armaba la, de San Quintín, ¿no? Y entre ellos pues, claro, hacen sus propios Si tu ara, com els teus gats, m'imagino que els hi has posat ja un tipus de veu i tot. Els teus gats els has d'imaginar una mica parlant, ¿no? Sí, ellos hablan, entonces hay uno que escribe, que es el Miau, el el gato escritor, que además este ha hecho la historia de la batalla de Troya, en la que un gato que se llama escolta. Venceslao quiere ser el rey de Troya, ¿no? Y esta historia No está bien que lo diga yo, pero está muy original. y después la versión de la Caperucita Roja. Fantàstic. Sí. Escolta, fica, i on es pot, la <laughs> pròpia es es Pues a ver, yo dispongo de ejemplares para vender. y entonces también ahora hay en Robafaves... difícil, si no, si no se't eh, poder pues sí, mm, O sea, si la gente de Mataró quiere alguno, yo se lo puedo proporcionar, además dedicado. Que poden anar... Mira, fantàstic. Això, <laughs> eh, claro. <laughs> això a més a més, Àfrica, a la gent que no et conegui sí que pot anar al refugi i demanar per aquest llibre, no? Sí. Per un dels dos. Però clar, i si no són de Mataró? pues aquí en nuestro programa se escucha a muchas emisoras. Entonces eh, pueden contactar con la editorial. ¿Quién editorial es? Es eh, www.cultivalibros.com. Eh, Esta editorial es de Madrid y además ahí pueden ver la presentación del libro. Y hay un link y, leer la sinopsis, mhm. que sepan de qué va. Bueno, ya lo he explicado, pero bueno. Y un links, hay varias páginas mhm. y se pueden hacer una idea de que... Ya has dicho que en el Robafabas también tiene. En el ah, Robafabas, sí. sí, he llevado ya hasta mañana y mañana tengo que llevar. Y en el tranvía también. Mm, y, en ah, la librería Márquez. ¿Qué tal? ¿Te exit? ¿Allá exit de vendas? Bueno, es que, los, es que yo, claro, al, ir a las librerías me decían que si no hacía una presentación un poco en condiciones, la gente no me va a conocer. ¿No has hecho una, una presentación africana? No. Esta mañana, por cierto, he estado también aquí Has estat també en els sí. estudis. Ah, sí. Sí. Uh -huh. Y entonces ha habido una señora que ha llamado en medio del programa y ya quería un libro, ¿no? ¿Y dónde está? Digo, pues mira, en el tranvía. Pues mm. podríem, fer, podríem pensar de Podríem fer... pensar, per suposat, podríem fer una presentació. I tant, l'ESPAM podria ajudar a l'Àfrica, pues voluntària de fa molts anys, doncs, a, a promocionar una mica no, a més a més, ella diu que una part dels beneficis sí, repercute repercuteixen amb l'entitat. O sigui, per tant, sí, sí, és per que està hecho para los animales. <laughs> Molt bé, molt bé. <laughs> Clar, aquí clar. la dificultat és, doncs, si no ets a Mataró, si no t'apropes, però eh, potser doncs, a través de la pàgina web aquesta www.cultivalibros.com doncs sí. també es pot intentar demanar-ho. Sílvia, què et sembla aquesta història? Um, déu nhi tu no recordo... llegit? No l'has llegit? No, jo me'l guardo per les vacances, perquè sincerament llegeixo molt poquet. A vegades abans d'anar a dormir o o quan estic esmorzant, molt poquet. I ara estic d'en... Amb quin llibre Ponset, estàs? No, d'en Ponset. Amb, amb l'Eduard Ponset, El viatge al poder de la mente, no? Aquest l'he començat. Molt bé. <laughs> molt Però bé. jo aquest me'l guardo perquè el vull llegir seguit i normalment per les vacances me'ls empasso perquè no tinc res a fer. Te vas a veure a poco, eh? Home, 900 páginas, eh, África... Me vas a ver a engancha. poco. enganxa. Potser has de, el, berro de, el beso del perro, eh? Sí, ahora me estoy planteando escribir uno, pero de perros. Memorias de la protectora. Sí, pero yo quiero, ¿sabes lo que quiero hacer, Silvia? Quiero hacer conversaciones de los perros que abandona la gente y se lo voy a dedicar a los que abandonan, a los perros. O sea, mm. que dicen, ah, pues yo estoy aquí porque, mira, me hice un pipí en el sofá y y me pegaron una paliza y me vinieron aquí diciendo que, mm. que, a ver, que había mordido al niño que tenía problemes. i coses mm. així, quan és mentira. Entonces, que la gent se conciencie. Fer una mica de conscienciació a partir de la literatura. Sí. Doncs moltes gràcies, Àfrica, per pues, haver-nos acompanyat. Molta aquí. sort amb el llibre. Muchas gracias. Eh? Mm, Silvia, Marcelo, gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies, I fins la propera setmana. Nosaltres doncs, ja ho hem de deixar. Recordeu-vos que avui hem parlat del cano, un animal que es troba en un dels refugis de l'espam i que necessita una família. Nosaltres eh, ens acomiadem fins la setmana vinent. Adeu! Música